Euskal preso politikoen kasuari zer perspektiba eman nola egoera aintzinarazi. Parisan iragan konferentzia ondotik jurista talde bat sortu zen jaz ipajaldeko eta Frantzia mailako abokatu eta magistratuekin. Sakabanak eta baldintzapeko askatasuna edo preso erien kasua nola tratatu zuzen bide mailan, hori izanen da bake bideak eta baionako abokatuen elkargoak antolatu bi egunen problematika. Xantean akasunu abokatua da eta jurista talde hortan parte hartzen du. Gure helburu azken helburua da nola egiten dugu ahal bezain fite eh, eskol preso guztiak askatu eh, ahal izaiteko, baina erabiliz eh, gaur egungo zuzenbidea, Frantsesa, europaja eta nazioartekoa. Gero izango da eh, justizia transizionala ere, beharrezkoa dena, baina lehen urratx batean da erabiltza jadanik legea. Eta, eta orduan eh, dugun eh, guk ikusten dugun beste ostopo bat gaur egun da, ba, balintzapeko askatasunak lortzeko, arazo eh, politikoak horretzen dizkigute epaileak, orduan nola egin, pentsatu behar dugu, asmatu behar ditugu moduak, tresnak, horren eh, ba, kontra joaiteko. Lan hildo hainitz johatuko dituzte juristak, baina emaitzak lortzeko euskal egitik kanpoko eragileen sustengua behar dute. Isabel Duguet, Bayonako abokatuen elkargoko burua da, bake bidearekin lanean arituko da. Pour moi, ça ne concerne pas que les Basques abertzales, c'est parfois l'image que le Niretzat ez da abertzaleen afera bakarrik. Euh, Publikoak duen irudia da askotan, Euskaldunek, Euskaldunen dako eta Euskal presuen dako egiten dituzten mintegiak direla, batzuetan konotazio txajarekin. Moi, je le vois encore une fois comme euh, une, une réflexion euh, humanitaire. Nik ez dut ola ikusten, nik hausnark Eta humanitario bat bezala ikusten dut, Euskal Egeaz biztanda, baina hortik at doan gaia da. Eta espero dut euh, bi egun hauetan batzuan euh, ikus moldea idekiko dela. ...de porter un regard euh, plus ouvert sur ce chemin vers la paix. Bi eztabaida egun beraz, ekainaren ama, jeta, amekan, oftiralean bilkura publikoa izanen da, biara munean aldiz juristei bakarrik ideki mintegia izanen da.